Yo, yo, yo! Subscribers, si Lakbot Stories na naman sa hapon na ito o kung team replay ka, gabi o madaling araw mo pinapi- pinapakinggan, walang problema po sa atin. Basta importante ay present ka at wala kang absent sa ating segment na ito. Si Red pong muli ang maghahayago. <laughs> maghahayag. <laughs> ano daw, dali, masyado malalim, magsasalaysay, o magnanarrate ng mga kwento ng ating <laughs> maghahayag. Saan mo nakuha yun? <laughs> Sige na nga mga kwento po, tatlong kwento ni Nakath, si Tetsuya at si Andeng ang bibida po sa pinakahuling episode ng SHS ngayong Mayo. Uh, take note na ngayong May po, last episode muna natin ito and babalik tayo next month, okay? So, sana malinaw po yon. Tatlong kwento muna sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero bago po yun, maraming maraming salamat muna patiktik ng mabilisan kina Vanessa Husto. More blessings po sa inyo. At kay JR Cabello, siya po yung isa sa ating mga um, channel members na nagpa-super chat ba yon o oh, super thanks ata, super sticker kung hindi ako nagkakamali sa ating ah, live chat sa Ilakbo 24-7 na hanggang sa puntong ito po dahil sa support at may mga nakikinig pa rin po ay tuloy-tuloy pa rin po naman at uh, hanggang sa sumabog nga talaga ang laptop po dito ni Admin <laughs> RJ. Wala na akong pakialam kahit sumabog na <laughs> ito nga din si Obeng TV. Good night po sa inyo mula sa Qatar, sabi niya. At si Mel Kevin Bailen. Maraming salamat sa laging pagtambay po sa Ilakbo 24-7 at sana kayo din ay laging nakatambay at lagi din po ninyong pinakikinggan just in case wala po tayong mga bagong stories o kaya naman ay pag natatapos yung mga premiere ng mga bagong stories natin, dyan kayo tumatambay. Maraming salamat. Thank you! Umpisahan na natin ang kwentuhan mula naman po dito kay Kath at siya po ay isang uh, um, estudyante noon uh, nung college siya sa universidad sa isang universidad po sa Bulacan. Ito ang kanyang kwento. Nangyari po ito isang hapon sa isang lumang classroom sa pinakadulo ng isang kilalang universidad dito sa Bulacan. Kilala din po ang universidad na ito sa mga nakakatakot na mga kwento na bumabalot po dito over the years. Lumang mga kahoy na upuan at yung bintana nga din po ay maladyalosi pero yari din po sa kahoy Nakulang, nakulang-kulang na din po kaya matatanaw mo talaga yung kabilang kabila at bakanting lote na punong-puno po ng sukal. Ang tanging naghihiwalay po sa classroom at doon sa bakanting lote na binabanggit ko ay ang isang manipis na bakod na yari din po sa kahoy. Kasalukuyan kaming nagkaklase noon Sir Red nang hindi po sinasadya na mapalingon ako sa labas ng bintana. Nagulat nga po ako nang mapansin kong may gumagalaw sa gawin ng bakod na kahoy. Nagtaka ako dahil hindi naman po lumilindol nung sandaling yon. Tatanungin ko na nga sana yung kaibigan ko na siyang nakaupo sa dulo sa tabi ng bintana kung nakikita din ba niya yung nakikita ko. Pero laking gulat ko nang mapansing namumutla siya at halos mangiyak-ngiyak na. Noon ay pumasok na sa isip ko na meron talagang mali at alam kong nakita din niya yung nakita ko kanina. Hindi ko na muna siya kinausap hanggang sa matapos nga ang klase namin. Nung pauwi na kami at tingin ko ay okay naman na siya, doon nga'y tinanong ko kung ano yung nangyari. Kunari maang maangan lamang ako at waring walang alam sa mga nangyari. Na kunwari ay hindi ko rin nakita yung nakita niya. Baka kasi mapahiya ako at meron pala siyang iba pang dahilan. Pero nang hilakbot ako sa isinagot niya sa akin. Sabi niya, meron daw pong bata na maitim ang kompleksyon. Nakaupo doon sa labas ng aming classroom. Yakap niya ng isang kamay niya yung mga tuhod niya at yung isang kamay niya ay niyuyugyug yung bakod. Maitim ang balat, maitim ang balat pero mapupula ang mga mata. Meron din nakapanging nilabot ng ngisi. Nakatingin din daw po pala siya. Yung batang iyon doon sa kaklasiko na umiyak o nangingiyak-ngiyak na kanina. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat uh, sa kwentong iyong ibinahagi dito si Kath ng Bulacan at kung ano man itong Nilalang na ito, di ba mga ganyan, eh sana nga ano, matahimik at wala na rin tayong ibang madinig na mga kwento patungkol dito kasi alam niyo yung literal talaga guys kapag may mga ganito na sinasabi nga natin pagdating sa mga eskwelahan, hindi talaga mawawala guys yung mga ganito na mga pagpaparamdam mula sa mga nilalang na hindi natin mawari kung saan nga ba nang galing unless aalamin pa natin kung ano nga ba yung pinaka-history o yung backstory kung bakit naroroon siya. 'di ba? Pero safe to say maaaring isa sa mga pinaslang, alam mo 'yan, na mga tinapon lang doon o kaya kung ano man dating estudyante. Alam niyo na 'yan, guys, marami kasing pwedeng uuwian nitong mga haka-haka natin unless uh, mapuprove siya ng mga talagang maaalam at nakapagtatawag at nakakapag-communicate o may kakayahang makipag-communicate sa ganitong klaseng mga uh, nilalang, 'di ba? Na 'di ba isipin mo 'yung parang hindi lang ikaw yung nakakita. So ibig sabihin talaga there's something special between you and your friend, your, your, your classmate, ibig ko sabihin, na talagang sa dinami-dami nyo dyan, napansin ninyong dalawa yun. Di ba? Kaya sana, uh, Tag dito kung kayo din ay meron din mga kwento na mga pang-eskwelahan, pang yung mga katulad po nito, maaari nyo rin po yung ibigay, syempre ipamahagi sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa sindakstories2008 at gmail.com. Dito ko nga naaalala yung, yung kwento natin sa Sindak noon. Kung nyo natatandaan guys, kayo kung solid na solid kayo sa amin, ma- maaalala nyo to. Though hindi ko na ma-recall yung title. Pero ito yung parang naglalaro daw sila ata no kinahapunan tapos may nakita silang tao sa loob ng classroom na akala nila teacher hanggang sa parang tinititigan nila estudyante pala. Tapos nakikita nila doon talaga sa loob ng classroom hanggang sa tinuloy nila yung paglalaro tapos nakatingin na lamang daw sa kanila yung entity na yon at doon nila nakita talaga na transparent siya at hindi pala siya talagang totoong tao given the fact na sino ba naman talaga magpapakulong sa loob ng classroom, di ba? Kaya yun, doon doon natin parang maire-recall yung iba pang mga kaganapan sa mga eskwelahan. Although kayo din kung meron din kayong mga kwentong katulad niyan, yung mga after classes na mga kababalaghan, pwede niyo rin po yang i-share at kahit gaano kahaba po yan, atin po yang uh, syempre isasalin para maging regular episode at may mag, mag, maging compilation ulit tayo. Katulad po nung iba, i-type niyo sa search bar kung sakaling baguhan ka dito sa channel at hindi mo pa nabulatlat lahat ng episodes, check niyo po doon yung uh, school horror stories, hilakbot. Lagyan nyo lagi ng hilakbot guys para ma- sa search term para makita at ma-drive kayo dito talaga sa mismong channel at nang makita po ninyo guys. Okay, school horror stories or school ghost stories ata kung daw nagkakamali. So check nyo na lamang po guys. Kape ni Trinidad, may caramel po tayo in stock sa puntong ito. Ang uh, barako meron din sa mga naghahanap ng medyo mas matapang kesa sa uh, jowa mo ng hina-hina na hindi ka pinaglalaban. <laughs> di ba? Pangpatanggal din ng umay guys, yung eh, isa pang paborito natin, double choco, yung cinnamon. Must try po yung mga ganito, lalo na syempre, uh, ah, papaulan na naman. Syempre, malapit na naman po yung mga hanging habagat. Alam nyo na yan, lalo na sa katapusan po ng Mayo, I don't know kung umulan na rin ba sa buwan na ito dahil March pa lamang po, nire-record na lang, nire-record na po namin ang episode na ito para mabangkuhan dahil sabi ko nga sa inyo dahil finals talaga no mercy talaga pagdating sa mga sa mga subjects natin itong uh, <laughs> quarter na to at sana nga tuloy-tuloy at panalangin nyo rin po na magtuloy-tuloy din po yung scholarship <laughs> natin <laughs> na nanganganib na pinatawag na rin po talaga ako sa ano sa registrar's office dahil delinquent na daw ako Ba't daw bumaba lahat ng mga grado ko? <laughs> anyway, nakakatuwa lang. At least concern sa akin yung registrar namin, di ba? <laughs> Hello po kay Ma'am uh, Ed, kay Ma'am Edith. Maraming salamat po sa pag-encourage at saka syempre. Kasi nat napuyat lang, tsaka may work naman kasi na iba eh. Napupuyat tayo doon kaya parang naging, di ba, hindi ko na kailangan i-explain. Bahala na. <laughs> Mas ipasa na lang natin guys, sayang yung scholarship ng SM. <laughs> okay, second story. Tama na, tama na. Ito naman po ay mula kay uh, Tetsuya at ibinahagi naman po niya sa ating uh, ah, sindakstories2008 at gmail.com at kung meron man pong nakikinig sa atin ng mga kapatid natin sa uh, horror community, welcome po dito sa ating channel. Alright, ito na ang kanyang story. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw po Sir Red at uh, matagal nyo, rin, matagal nyo na rin po akong tigapakinig at sa katun- katunayan nga daw ay pinakikinggan daw nila tayo sa office lalo na kapag night shift daw sila. Maraming maraming salamat sa, sa pag-alala syempre sa, mga, sa channel natin. Anyway, gusto ko lamang pong ibahagi yung naranasan ko na nangyari po noong medyo pahupa na yung pandemic. That was September 2021. Sabado po ng gabi iyon at napagpasyahan naming magpipinsan na matulog doon sa bahay ng tito at tita nilang nasa ibang bansa. Actually po, one year and two months na lang naman po, ah, one year and two months pa lang naman po na hindi natitirhan yung bahay. Pero every month Nililinisan naman po yun ng pinsan ko dahil ipinagkatiwala muna sa kanila yung bahay para hindi din daw po tuluyang mapabayaan at masira. Noon pa man talaga ay may naikwento na sa akin si kuya na kapag natutulog daw siya doon ng mag-isa sa bahay, lagi daw po siya nakakaranas ng bangungot. Meron pa nga daw po na parang batang babae na humihila ng kumot niya at halos Gabi-gabi nga ay ganun daw ang kanyang nararanasan kaya nagpasya siya na wag nang matulog doon or kung doon man matutulog ay dapat meron siyang kasama. May kalakihan po yung bahay, Sir Red. Kaunti lamang yung gamit kasi hindi naman talaga tinitirhan talaga. May isang kwarto po sa baba, sa kusina, sa sala at meron din pong ba- bakuran sa harap at likod at meron nga din pong maliit na carport Then sa taas naman po ay may apat na kwarto, may sala at balkon. So lima po kami magpipinsan ang pumunta doon, mga lalaki po and kasama ko yung girlfriend ko. Napagpasyahan nga din po namin na maglaro ng ML sa baba ng bahay doon sa sala kasi malakas po yung signal doon. Pero sabi ng girlfriend ko ay antok na daw po siya kaya pinahiram po Pinahiram po muna sa amin ng kuya ko yung isang kwarto sa taas para tabi na lamang din daw po kaming matulog doon kasi hindi sila sanay na may kasamang babae lalo't may dalawa akong pinsan na naglalaway kapag natutulog. <laughs> Naipasok mo pa yun. <laughs> Pag naglalaway na ganyan, nagmamapa na yan sigurado sa punda ng una. No? <laughs> Kinabukasan nagmamapa na. Baka may mapa na ng Pilipinas ako ng mapa ng Dubai dyan. o kay Hugis Taiwan. yung laway <laughs> pag ganyan si parang RJ, tatampanin ko talaga yan. Anyway, pero sabi nga ng girlfriend ko, wag daw siyang iiwan na matulog doon. Kaya bumulong ako kay kuya na patutulugin ko muna si GF. Uh, ah, patutulugin ko muna si GF bago ako susunod sa baba para mak- makasama sa laro. So after 15 minutes, natulog na po si girlfriend kaya bumaba na rin po ako. Bumaba na rin po ako agad. Ang arte naman ng girlfriend mo. Ah. <laughs> Ayaw matulog mag-isa. Paano, paano mo siya pinatulog? <laughs> Lolo ba? <laughs> Ginano mo ba, ba yung girlfriend mo? Baka binuhat mo pa yung girlfriend mo, pinatulog, gano'n. di ba? Anyway, paano mo siya pinatulog? Please pakidemo naman, di ba? Anyway, so pagbaba na nga daw po niya, nasa may hagdan na, la, nasa may hagdan na nga po siya Sobrang dilim dun pero naririnig ko po sila yung mga kasama ko kanina na nagsasalita as in yung literal na mga terms na ginagamit habang nag ml Yung back muna daw, yung offlane kasi nag-rotate yung kalaban sa may top, yung mga ganun Sir Red. And uh, for sure, nakaka-relate ka dahil na naglalaro ka rin ito. Opo, opo, opo, opo. So ewan ko na doon sa mga nakikinig sa atin pero hayaan nyo na lang guys, palagpasin nyo na lang po yung mga term ko sakaling hindi nyo ma nagigets. Anyway, so dumiretso na po siya sa baba at dali-dali din siyang nagsalita na, Tara, RG na, Lodi. Sabi niya ganun. Pag sinabing RG, rank game. Pero pagbaba ko po, doon ako na tameme dahil ang tahimik at wala po palang tao. So napatingin ako dun sa kwarto sa right side kasi parang may tunog dun na lumulundag-lundag na bata sa kama. Tapos tumatawa o humahagik-gik na parang merong kalaro. Doon nga si Red ay nagsitindigan po talaga ang aking balahibo kaya bigla na po ako tumakbo pa kasi ang pagkakaalam ko ay wala po kaming kasamang bata na pumunta doon sa bahay. Mag-aantay po ako si Red na mabasa. Okay, salamat po. Pinsan ko lang naman po nakakaalam ng kwentong ito kaya hindi alam ng mga office mates ko na sumulat ako sa inyo sabi niya. God bless po sa team. Salamat salamat sa iyo at kukumpletuhin ko yung kwento mong ito sa Sindak Short Story. Salamat sa iyo. Uh, sino ba ito? Si Tetsuya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Kung pagbabasehan kasi natin guys, sabi nga natin di bali na talagang maliit lang yung bahay mo kesa yung napakalaki tapos uunti lang kayo. Kasi uh, aminin man natin sa hindi guys, nakakatakot para sa akin na sa totoo lang, nakakatakot na rin para sa akin yung parang up and down yung bahay nyo tapos tatlo, dalawa lang kayo nakatira uh, medyo ano kasi may may sense kasi parang sa akin hindi ko ma-explain. I don't know kung meron din kayong ganong feels na parang kapag malaki kasi yung space parang feeling ko merong tendency na meron alam mo yun may makakasama kayo doon na hindi mo gusto. Alam mo yun parang may tititig sa iyo na na hindi mo alam na and kung anong entity o anong nilalang siya or baka mamaya nandyan na nakikitulog. Kaya sabi, totoo din guys yung sinasabi nila na mainam na lamang talaga na pag halimbawa walang tao sa bahay nyo or iilan lang talaga kayo, uh, pakiligpit yung higaan ninyo. Hindi dahil sa mga galit si mama mo. <laughs> Ibig sabihin parang iligpit mo rin kasi parang hindi din daw sila magkaroon ng dahilan para mag-stay doon sa loob ng bahay. Kasi parang nag invite ka daw na o higa muna kayo dyan, parang ganun. Ewan ko lang kung meron tayong same line of thoughts tungkol dito guys pero kasi pinalaki kami talaga, lalo na sa province, na ganito, na kailangan iligpit daw yung mga gamit, na lalo na higaan, kasi para nag-i-invite ka ng kung sino mang mga uh, elemento na mag-stay sa bahay, mga ganun. Kaya nakakatakot lang din. Kasi yung itsura ng bahay nila talaga is taga, malaki eh. Kung, kung titingnan susumahin natin yung kanyang description lamang. ba diba na may kusina, sala na CR e na malaki, may bakuran pa, may carport pa nga eh. And then may balkon o may terrace din daw sila sa taas. O di ba? So talagang malaki sa iilan lang silang natutulog kaya talagang may tendency na katulad nung mag-iisa ka lalo kapag mag-isa ka lang sa bahay talaga minsan ganyan yung parang babangungutin ka and masaklap talaga yung hindi ka na magigising at wala makakatuklas kung ano nangyari sa'yo. 'di ba? Kaya ingat lang din tayo guys ano. Lagi pa rin prayers prayers pa rin talaga lalo na kapag matutulog or 'di ba kapag mag-isa ka lang or mas mainam nga daw yung mga alam mo yung magdala ka ng speaker malaking, I mean yung talagang sapat para marinig talaga as in dumagong, hindi naman yung talagang punto na ma, makakaistorbo na sa kapitbahay. Yung sapat lang para makulong o dumag, dumagundong lang doon sa loob ng bahay kasi ayaw daw ng mga elemento yung ganyan, yung maingay. Totoo po yun. Kaya kami nga din dito guys sa studio, hindi naman sa pang, alam mo yun, hindi naman sa uh, tinatakot ko rin yung ibang makasama namin. Talaga nag, nag-set up na lang din kami ng, alam mo yun, ng uh, speaker na nakadikit talaga doon sa isang corner ng wall at doon po nakamonitor si Admin RJ ng ating hilakbo 24-7 para malaman din niya kung nag-off-air ba o baka, di ba? Parang ganun talagang 24-7 po yun guys, naka-open po yun and then dito naman kasi sa pinagre-recordan ko, kulob dito kaya hindi naririnig. So dun sa labas naririnig siya. Um, para at least daw ma-drive daw yung mga kung baka meron kasi lalo na mag-isa siya lagi dito. Eh, depende rin minsan si, si Admin Clay, ganyan o kaya si Z, uh, si Z dyan. Alam mo yun, mag-isa sila dito tapos baka parang feeling nila kasi may ganun daw na parang nakatitig, nakatingin, may kasama sila kahit wala naman talaga. Lalo na sana kung kasama pa namin dito sila, Abi, yung mga iba pang mga uh, babaeng admin noon na talagang maraming sinasabi tungkol dito. Buti nila nag-asawa na siya <laughs> at wala na siya dito. Sabi ko kasi pag nag-aasawa na yung ibang mga admin dito, sinisibak na namin. <laughs> Pero nami-miss ko na rin yung, yung, yung OG, yung mga OG dito sa group. Salamat, salamat at kahit pa paano nakakaalala kayo. Anyway, napakwento na naman tayo tayo. At sa ating uh, third story naman po, mula naman dito sa ating Facebook, ibinahagi eh, po sa pamamagitan ng Hilakbot Pinoy Horror Stories uh, Facebook page. Pakilike and follow na rin yan guys para dumami naman po yung mga followings natin dyan. At uh, sa ganun, pag naglabas tayo, just in case ng mga FB Reels or kaya na mga FB page uh, horror stories lamang, pwede nyo rin pong ma-share at nang dumami din yung mga views po niyan, okay? Third story, mula naman po dito kay uh, si Andeng. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ang kwento ko po ngayon, Sir Red, ay tungkol po sa rooftop namin. Um, kami pa lang po yung may mataas na bahay sa compound namin at talagang lagi po kami kasing tumatambay dito sa rooftop sapagkat nagagandahan kami sa view matatanaw mo mula po kasi doon yung uh, okay, uh, sabi niya dito ha, bundok sa south and then yung wind, windmill naman sa east at ang isang malaking lumang simbahan sa amin. So tuwing sumasapit nga po yung gabi, hindi na rin naman kami gumagawi doon sa rooftop at ultimo sa hagdan paakyat dito which is katapat na bintana ng kwarto namin. Sa pinakataas na hagdan at pintuan ng rooftop Meron po kasing laging sinasabi doon ang aking ate. Meron daw pong laging nakatayo na white lady doon. Sa katunayan, sa tuwing sumasapit nga daw po ang alas 6 ng gabi at eksaktong nadidinig po namin yung Angelus doon sa malapit na simbahan, ay wala na po talagang umaakyat sa rooftop namin lalo na kaming magpipinsan. Maliban na lang sa lolo namin na ano? na pinapahapon yung mga alaga niyang manok. Ah, okay. There's this one time, Sir Red, na inutusan ako ng lola ko na kunin yung sinampay o yung masinampay niyang kumot sa rooftop. Hindi pa daw niya kasi nakuha sapagkat medyo basa pa noong nagsamsam siya nung alas tres ng hapon. Pasado alas sais na nga noon Sir Red at nag-iisip na nga ako kung kukunin ko ba o hindi. Ang sabi niya ay sasamahan na lamang daw po niya ako hanggang sa ibaba na hagdan. Nasa may bungad lang naman din daw yung mga kumot kaya makukuha ko din daw agad. So pumayag na ako at pumunta na nga kami sa hagdan. Nung nasa taas na ako, medyo madilim na nga. Medyo, marami na nga din, medyo madami na nga din po mga nagliliparan ng mga ibon sa parte ng rooftop namin at ang creepy na rin po talaga dahil ang dami na nila. Yung iba, ang bababa na nga din yung lipad. Baka kalapati yun. <laughs> Kalapating mababa ang lipad. Okay, so ito na. <laughs> Corny. eh, <laughs> okay, so ito na. Kinuha ko na rin po yung kumot. Pero pagkahatak ko po, kitang kita ko si Red na may lalaki pong nakatayo sa may halamanan namin. Hindi naman po siya nakaharap pero nakatanaw po siya sa simbahan at nakatalikod siya sa akin. Malaking bulto siya ng tao kaya iniisip ko na baka yung may-ari iyon ng apartment na si Mang Rudy. Sumalangit nawa po ang kanyang kaluluwa. Kaya dali-dali po ay bumaba ako dahil naramdaman ko po na parang nakatitig siya sa akin at ah, nararamdaman kong may nakatitig sa aking iba pang elemento at hirap na ako huminga sa kamamadali ko nga din pong bumaba ay natisot pa ako at dere-derecho pa sa pinakahuling baitang sa baba ng hagdan. Buti na lamang at nandoon sa gilid si Lola at nasalo din niya ako kahit papano. Tinanong niya ako kung bakit ako nagmamadali at ang sabi ko ay naiihi na lamang ako. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong ito uh, mula sa Facebook naman po natin ito at ito ay galing kay Anding at sa lahat din po ng mga, ito nga yung sinasabi natin na Guys, ah, ganito ha, ah, ah, medyo alam mo minsan no, weird, weird talaga para sa akin yung parang alam na ninyo o ori- oriented na kayo na meron talaga nagpapakitang elemento or kaya sabi nga natin eh mga white lady ganyan-ganyan sa mga sa isang part ng bahay ninyo pero 'di ba um parang basta <laughs> hindi ko ma-explain. <laughs> Nagmamagaling lang. <laughs> para ma-adlib lang eh. Hindi nga totoo kasi al- alam niyo yung ganun 'di ba? Parang sige, alam na ninyo, natatakot kayo, pero anong gagawin dapat kasi? 'Di ba? Kumbaga parang ay ipagdarasal nyo ba? Ipag, di ba? So ibig sabihin, hindi lang yung white lady yung nakikita ng ate mo doon, lalo na ikaw. Dahil sabi mo nga, uh, nakita mo rin yung Mang Rudy, na, which is yung, ano yan, yung may-ari ng, ano, ng, di ba? So, di in, ang tanong sila-sila lang kaya ba? Dalawa lang kaya talaga silang naliligaw na kaluluwa na naririyan at hanggang ngayon naririyan pa rin. Kaya di ba ang maganda, ano ba talaga dapat kasi gawin sa mga itong klase mga naliligaw na kaluluwa? Di ba? Uh, bukod sa pagdarasal kasi guys, meron pang ibang alam ko na pwedeng gawin pero ayoko naman po masyado kasing, alam mo yun, maging advice na lamang tayo ng tungkol sa mga paranormal dito kung paano magpaalis ng mga <laughs> masasamang elemento kaya ganyan kasi hindi naman din ako ganun kamay master kumbaga sa mga uh, ganito. Kaya ayoko rin po magbigay talaga maghayag ng kung ano-ano man. <laughs> Dito muna ipasok yung maghayag. Kaya kung kayo na lang, mas mainam sa mga nakikinig po sa atin na talagang uh, naka, na, nasubukan nyo nang gawin yung mga bagay na kung paano paalisin yung mga ganitong klaseng mga uh, unwanted na mga kasama sa bahay which is yung mga kaluluwa na naliligaw hanggang ngayon para hindi kayo gambalayan ano ba yung the best way, the best thing to do i-comment nyo po yan sa ating uh, dito sa comment section nang mabasa po natin. Maraming salamat dun sa isa pang nagbabahagi ng mga advices. Hindi ko lang ma-recall yung name niya pero ini-email niya sa atin. As in per episode talaga pati yung, yung, yung SHS episode 199 parang ganun. Sa, sa part na sa kwento sa third story parang ganun as in detalyado niyang binabanggit. Ibig sabihin nakikinig po talaga siya as in uh, uh, listener talaga siya, solid sa atin. So maraming salamat. Although nakalimutan ko yung name mo, sorry talaga. Anyway, maraming salamat once again sa mga channel members at sa mga patuloy na lumalago po na bilang ninyo diyan. Alam ko naman po na bibisita na rin po ninyo yung ating mga uh, community post kaya for sure, alam din po ninyo na napapasalamatan din po namin kayo. At dun sa mga nagka-cancel o kaya yung hindi pa rin po nagbabalik, uh, minsan balik naman po kayo at uh, buhay-buhay pa rin naman po tayo. At maraming maraming salamat pa rin po sa mga patuloy na nagpo-purchase ng kape ni Lola Trinidad sa Shopee at open na rin po ang TikTok shop natin para dito. May mga HTV shirts at sa mga recent, most recent po na nag-purchase ng mga merch po natin. Uh, paki-display naman po as in magano kayo uh, tag dito, isuot nyo yung shirt o kaya uh, uh, i-modelo nyo, i-model nyo naman po yung pag-inom ng kape ni Lola Trinidad para may Facebook post din po natin mula doon sa ating uh, uh, Shopee at syempre ganoon na rin sa Facebook page ng Kape ni Lola Trinidad. Paki-like and follow na rin po para na sa ganun makita niyo yung direct link sa ating TikTok shop at sa ating Shopee. Maraming salamat po talaga dahil sa mga suportang ganito, nagtutuloy-tuloy pa rin po syempre yung ating uh, uh, sinusuportahan na NGO, syempre yung uh, uh, Philippine Animal Rescue Team. Salamat po talaga sa nagig sa mga nagiging part nito. Once again sa mga nagpapa super things sa Hilakbo 24/7 live stream uh, chat, uh, si JR Cabello yung mga yan. Thank you. Thank you so much po at sa mga patuloy din po na la- lagi nakikinig ng Ilakbo 24-7 <coughs> excuse me at uh, sa lahat na rin ng mga nag-aabang ng mga premiere po natin na kada alas 3 at alas 8 naman sa Sindak Short Stories alas 12 ng tanghali sa Ilakbot Haunted History at alauna uh, naman ng hapon sa Red Diaries at sa Pulang Likido alam ko may recent nung nakaraan so sana po ay nasusundan at sana naman po ay uh, wish ko lang talaga na dumami din yung mga views ng mga content natin dyan at syempre din naman po mangyayari yan kung uh, hindi nyo susuportahan, di ba? So maraming salamat, walang sawang pagsas- pagpapasalamat po sa inyo. Thank you! Ako pong muli si Red. Hanggang sa susunod po natin na kwentuhan, medyo naghahabol ako na visit kasi yung vape na pinatikim sa <laughs> kanina. Ayoko na, hindi ko na ulitin yun. Baka magalit yung ano. <laughs> maraming salamat. Baka magalit yung mga kasama natin producer. Naaamoy nila dito sa studio. Loko kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid HTV positive listeners. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV. Positive. I love you guys. I love you so much. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.